ni chache lakini insha Allah hizi hotuba mbili yakfi man kana lahu qalb au alqa as-sam'a wa huwa shahid kwa sababu lengo ni kutoa miongozo si kumaliza maudhui kwenye nusu saa kama hii tuwezi lakini marahil au asarati يوم القيامه zilivyo nyingi itakuwa yani ni adadan min al-asabi' kwa sababu ni nyingi kuna ndogo ndogo kuna kubwa kubwa lakini malengo ya hizi khutba alikuwa ni kugusia yale makubwa ambao kwamba yanaleta fadha yanaleta haul kwenye nyoyo za mwanadamu lidhalika utakuta yale mambo ambayo kwamba tunayaongelea ni yale makubwa ambayo kwamba yaleta mshtuko yaleta fadha yaleta haul mtu akisikia laalla qalbahu huenda moyo wake ukawa wenye kulainika na kurudi nyuma kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala na kuleta tauba na istighfar na kujiandaa atakutana vipi na Allah Subhanahu wa Ta'ala na ambaye hataidhika na ahwali za siku ya kiyama kama hizi basi mtu huyu huogopewa yukhsha alayhi huogopewa mashukio maovu kesho akhera kwa hivyo si tabia mzuri ambaye kwamba hashtushwi na mambo yenye kushtusha ya kisharia kwa sababu haya yote malengo ni kuutia hofu moyo wa mwanadamu amche Mola wake Subhanahu wa Ta'ala na ajue kwamba ah kumbe mambo ni makubwa kiasi hii hofu hiyo italeta natija wewe ujipange ujiandae vipi nitakwenda kukutana na Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih asema man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah atakayependa anayependa kukutana na Mola wake basi Allah pia yuwapenda kukutana na yeye na atakayechukia kwenda kwa Mola wake basi na Allah pia atachukia kukutana naye kwa hivyo kila mtu anataka awe na mipango hapa duniani vipi atakuwa ni mwenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah apende kukutana na yeye kuzungumza naye subhanahu wa ta'ala kesho akhira utakao kusimamishwa wewe na Mola wako mbele yake peke yenu mpaka hadithi yasema sayadha'u Allahu kanafa Allah mwekee stara amwambie abdi fa'alta kadha wa kadha wa kadha wakumbuka maasi uliyofanya mja atakiri asema naam ya rab akaamba alyawma eh, satartu laka fi dunya ulipokuwa duniani ukifanya haya mambo nilikustiri watu hakukuona waliyawma aghfiru lak na leo sikufenehi a leo nitakusamehe mtu asijue kisha muingize peponi wayud'a al-kafir kama hadithi inasema afedheheshwe wa hakadha kwa hivyo ni siku ambayo kwamba imebeba mambo mazito ni lazima tujue tutakwenda vipi siku kama hii lidhalika muwasala ya hutuba yangu ya leo nitaendeleza kugusia hizi ahwal chache nilizokusanya leo alafu itakuwa insha Allah hii maudhui tumeimaliza kulingana na yale matakwa yetu ila hayajamalizika ni kulingana na yale matakwa yetu hapa yatosha kwa mtu mwenye moyo mzuri wa kuelewa masa manake mwenye kupenda haki dalili moja tu ya mtoshi moja tu lakini ambaye moyo wake haupendi haki wewe mimi ni adilla mpaka uchoke kuna faida lakini kwa hiyo sahibul haq anayetaka haki yantosha istifadhi insha Allah alafu baada hizi khutba tutaanza mambo nyingine tutataja mambo ambayo kwamba yenye kukufanya wewe ufaulu kesho akhira na haya mambo tuliyotaja kwenye hizi khutba hizi vituko na hizi ahwali kuna mambo ukiyafanya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kukukinga na hizi balaa zitafuata hutuba nyingine mbili takriban kuhusu vipi utaokoka na haya mambo kesho akhira طيب ni katika ahwal na fadha ya hii siku ni kwamba anna samaa tanfatih anna samaa tanfatih wa tanshaqqu wa tataghayyar lawnu tulizungumza kutuba iliyopita masala ya ardhi itabadilishwa iwe kama mkate mweupe haina alama yoyote sasa tuendelee mbingu sasa mbingu nazo zitakuwa vipi siku kama hii mbingu zitafunguka zitoke zitoke toke milango mianya toka mwanya mingi ndo malaika wao wakishuka kupitia hizo mwanya kisha watataghayyar launu zitageuka mbingu zitakuwa hamra nyekundu kabisa sasa waziona wewe rangi nyingine lakini zitakuwa nyekundu haitakuwa rangi kama hii iliyoko sahihi lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wafutihati samaa fakanat abwaba ay turuqan wa masalik zitafunguliwa mbingu zipasuliwa pasuliwe njia nyingi za kuteremka malaika kwa hivyo hazitakuwa mbingu kama zile unazozijua kisha watataghayyar launu na rangi yake zitabadilika qala ta'ala Allah atuambia kuhusu rangi ya mbingu fa idha samaa'un samaau inshaqqat fakanat wardatan tadhihan litakuwa kama rangi ya warde rangi ya waridi ambao kwamba ni wekundu kuingia wekundu kisha vile vile kadihan au na zitakuwa rangi ya duhun mafuta yaliyochemshwa azaitul maghli ndio duhun itakuwa kwa hiyo rangi hizo wekundu kuelekea kama rangi ya dhahabu na mafuta yakichemshwa yao hivyo takriban na ufanya giza kwa mbali ni wekundu uliopata weusi kwa mbali lidhalika zitageuka rangi pia sama zitakuwa kalwarde kama waridi lile huwa ambalo kwamba liko hamra kisha nalitakuwa litakuwa kadihani yani kaduhun kama mafuta yaliyochemshwa na maji yaliyowekwa kwenye maji yakapata moto kugeuka kwa wekundu wa kuiva hiyo ndio itakuwa sura ambayo kwamba ya mbingu siku kama hii na yote haya nini ni ile mishtuko na ile shida hii siku na zile balaa za hii siku pasua pasua kila kitu kama ulivyosikia ardhi ilivyofanywa na mbingu nayo itaathirika na shida za hii siku na yote haya Allah subhanahu wa ta'ala atawafanyia wale shirarul khalq wale watakaokufikwa na yaona mambo kama haya huwa unachua ovu wale watakao kushuhudia hizi vituko huwa ni watu waovu wakipasukiwa na mbingu wakifanywa ardhi hivyo la shaka hawa ni shirarul khalq kama ilivyokuja kwenye hadithi nyingine kwa hiyo ni mambo yenye kushtusha mwanadamu hajui ni lini mwanadamu huwa hajui ni lini طيب ni katika ahwal ni katika ahwal za siku ya kiyama anna ash-shamsa wal qamara yujma'an jua na mwezi zitakusanywa fayurmayani fi kisha zitatupwa motoni zitakutanishwa ziwekwe pamoja saa hii jua ina maslak falak zake na mwezi yatembea kwenye falaki yake hazikutani lakini kesho akhira zitakutanishwa zitakuwa kitu kimoja zitawekwa pamoja jua al-asl la jamchana na mwezi al-asl ni usiku lakini kutakuwa hakuna mtana wala usiku eh zitawekwa pamoja mwezi na jua kisha zitatukuliwa tutatoshwa motoni ili wale walikuwa wakiziabudu hizo wale kuabudu manyota na makauka waone kwamba waula wao sasa dhaifu wametupa motoni bado wao sasa hii ni kuonesha takbiri eh ya wale ambao kwamba wanaabudu hizi sayari lidhalika imekuja aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wajumia ash-shamsu wal qamar wajumia ash-shamsu wal-qamar hii ni dalili ya wazi kuonesha zitakusanywa zitakuwa kitu kimoja zitawekwa pamoja فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال amepokea Abu Huraira radhiyallahu anhu mpokea mtume صلى الله عليه وسلم asema ash-shamsu wal-qamaru mukawwarani yawm al-qiyamah jua na mwezi zitakungwa mukawwarani yani yutwa mutawayana eh yutwa zitakunjwa kesho akhira hii hadithi ya Bukhari rawahu al-Bukhari haikutaja zitakwenda wapi lakini imekuja riwaya nyingine wa akhraj Abu Daud at-Tayalisi wa Abu Ya'la fi musnadihima min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امبوكيه متومي صلى الله عليه وسلم اسما anas inna ash-shamsa wal-qamara hakika jua na mwezi saurani aqirani fi an-nar zitageuka zitakuwa ni sura ya mafahali ya ng'ombe saur ni fahali lile la ng'ombe huitwa saur kilugha sasa zitakuja kwa sura za fahali ya ng'ombe tena aqiran walikuasi bwana za hawasikii lugha wadunge mapembe wafanye kuyafanya kule motoni na lengo ni kuadhibu na hizi vitu walipoziabudu si watu wanaabudu jua hapa na mwezi zitakwenda kugeuka ya mafahali ya nyati au ya ng'ombe yawe yakiatwanga kule ndani ya moto wa jahannam wataadhibiwa kupitia wale wale waola wao kiwabudu wal billah na hii ni kuadhibishia adhabu hawa walikuwa wakiwabudu hawa والحديث صحيح وصححه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله وهذا رواية kwanza imeeleza ijmalan haikusema watakuwa kama vipi ama riwaya ya pili imetaja mpaka zitakuja kwa sura gani kisha zitatupwa ndani ya moto wa jahannam la shaka haya mambo yashtusha ukiona utashtuka uweze kwa watu unasemana ni mambo ya kukutia fadha na haul kwenye moyo wako lidhalika baada ya hapo jambo lingine ambalo litashtusha zaidi kila anayokwenda ni mwenye kushtusha zaidi ni kwamba siku hii min hauli hadha al ni katika fadha au hauli ya siku kama hii anna al-ansaba wal alaqat tanqati' nasaba kama una nasaba na mtu ya kidamu na alaqat kama una alaka na mtu ya urafiki zitakatika kesho akhir huna rafiki huna nasaba ya kizazi utakayokuitambua kesho akhir قال الله سبحانه وتعالى الله سما فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون pindi kutakapoviviwa hii parapanda siku hiyo ya kiyama kutakuwa hakuna nasaba baina yao wanadamu ile nasaba kwisha itafisha hakuna baba wala mama wala mwana siku hiyo wala yatasaalun wala hawataulizana ni wapi sahibu yangu ni wapi sahibu yangu kila mtu amuuliza rafiki hakuna mtaulizana siku wala hamtatafutana Allahu akbar eh? mtu mpaka kusahau watu wake wa karibu wanaohusiana nao kidamu haiwezekani ni lazima amepata mshtuko mkubwa ndani ya moyo mpaka akatupa dhuria zake sikiliza hadithi qala abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu kuifasiri hii aya sasa asema abdullah ibn mas'ud idha kana yawmul qiyama ikifika siku ya kiyama jamaa Allahu alawwalina walakhirin Allah atawakusanya wa mwanzo na wa mwisho watu wote awafufue watoe kisha asema bin mas'ud radhiyallahu anhu thumma yunadi munadin kisha atanadi mwenye kunadi aseme ala man kana lahu madhlama yoyote ana madhlama kwa mwenzake faliyaji ajitokeze aje kama kuna mtu amekunyanyasa haki yako amekudhulumu jitokeze utaitwa ujitokeze aje pale faliyakhudh haqqahu atukue haki yake kwa yule aliyomnyanyasa ataita munadi katika malaika yoyote mwenye madhlama kwa yoyote leo atoke aende achukue haki yake faqala asema bin mas'ud fayafrahu haya ndo maajabu fayafrahu atafurahi almar'u mtu an yakuna lahu alhaqqu ala walidi atafurahi awe atamani babake awe mnyanyasa ndio ende akamtukulia hasanati zake Allahu akbar eh? ni mambo yenye ku sahihi wewe huamini kwenye akili yako kitia kwenye akili unasema ah vipi nitakwenda kumshika koba babu mimi ni mdai lakini hapa duniani kule akhira ile nasaba itaondoshwa ile siku ni siku ya, ya vituko ikhwa ni siku kubwa mzito lidhalika wewe hutaki kutambua hata mzazi utataka wewe utukue chako kwa babako sana bin mas'ud yafrahu mtu atafurahi kuwa na haki kwa babake au waladihi au kwa mtoto wake atatamani ale mtoto wake amemnyanyasa ende akachukue hasanati zake au zaujatihi au mkewe wa in kana hata kama ni wadogo mke mtoto ni mtoto ni, ni mtoto wako hata kama ankufa kitoto kidogo kichanga utatamani kile kitoto kichanga ulichokizika sahihi kio kimekunyanyasa wewe ndio kesho ndio ukakidai mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi hadha adham na haya si madogo hii ni mauidha wallahi tosha kwa yule ambaye kwamba ameamua kumbariz Mola wake subhanahu wa ta'ala na kila aina ya maasi achunge siku atakapopelekwa mikono asimamishwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haya yote atayaona raya al-ain sisi hatujayaona twaamini kwa sababu ni mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea haya na aya imeeleza pia wazi rawahu ibn abi hatim fi tafsir wa min hauli na ni katika ahwal nyingine ambayo kwamba yenye mshituko hii siku ni kwamba la yatakallamu fi hadha al-yawm ahadun hakuna mtu atajaribu kuinusha sauti siku hii illa rusul isipokuwa mitume na hao mitume wakizungumza hawatazungumza mambo mengine watazungumza vilima viwili watasema nafsi nafsi basi yani wale wale utaka kuzungumza hii siku pia hawatazungumza mambo mengi watasema nafsi nafsi خلاص قال تعالى الله سبحانه وتعالى atuambia kuelezea hili jambo wa khasha'atil aswaatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa siku sauti zitakao kuwa chini ni nongono tu basi hakuna sauti itakayoinuka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala qala Abdullah ibn Abbas kueleza maana aya asema ibn Abbas ay fala tasma'u illa hamsa ay tahriku shifa watu watapeleka peleka midomo tu min ghairi mantiq pasina kutoa sauti yani watu watakapeleka midomo lakini sauti hainuki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kila mtu aogopa hakuna mtu kuzungumza mbele ya Allah sana sikiliza na mitumi wa fil hadithi sahih yakalikuja katika hadithi sahih annahu idha talaba idha tuliba ila ulul azm watakaotakwa wakipewa ombi wale ulul azm an yashfa inda Allah wa shufaie kwa Allah fil khalaiq wa wale viumbe watakao kupewa fursa pale wale ulul azm watakapopewa fursa wa shufaie viumbe yaqul watasema yani Allah amewapa fursa wao wa shufaie wale waumini lakini wao hawatokumbuka hayo watasema nafsi nafsi la as'aluka illa nafsi watamjibu Allah wamwambia a sisi leo hatuna haja kushufaia nani wala nani sisi leo mwanzo tunataka nafsi yetu kutuokoke sisi kwanza wamwambia Allah la as'aluka illa nafsi kuulizi illa nafsi yangu kwanza nipate shafaa mimi mwenyewe Allahu akbar yule mwenye alopewa shafaa amebabaika haya sisi tutababaika kiasi gani Allah amwambia simama shufaia watu wako asema la sitaki najishufaia mwenyewe tu kwanza sikuulizi isipokuwa nafsi yako haya yule ambaye hajapewa fursa hiyo atakuwa hali gani hawa ni anbiya wamefadhaika kwa siku hauli hii siku mwisho wa hadithi asema hatta inna Isa ibn Maryam hatta hatta mpaka Isa ibn Maryam yakula atakuwa akisema la as'aluhu al-yawma illa nafsi leo simuombi shafaa isipokuwa nafsi yangu la as'aluhu maryam allati waladatni simuombei shafaa mamangu maryam alionizaa pia siwezi muombea mwanzo najiombea mwenyewe subhanallah umewekea nini siku kama hii na wewe watarajia kupata shafaa watarajia waomba shafaa hiyo shafaa ume, umeiwekea vipi siku kama hii utaipata utaipata vipi shafaa ya hawa na wenyewe waogopa kukushufaia lidhalika kila mmoja afanye amali jamani la taziru wazira izra ukhra kila mmoja afanye sahihi yake ajiwekee kinga ya siku kama hii asende kubabaika akafadhaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ni katika fadha na hauli ya siku kama hii anna al ni kwamba vile viungo tashhadu li sahibihi zitakwenda kushuhudia kumshuhudia mwenye zile ziungo fayakunu shahidu min nafsihi eh shahidi atatoka nafsi yako haitohitaji mwingine aje kushuhudia la ushahidi umewabeba mwenyewe kwenye nafsi yako kila kitu kwenye nafsi yako kitashuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala Allah atuambia al-yawma nakhtimu ala afwahihim leo tutafanya khatm midomo yao tutafunga midomo yao watukallimuna aidihim na mazungumzo yatazungumza ni mikono yao ndio yatazungumza watashhadu arjuluhum bima kanu na maguu mikono maguu macho sikio hizi ndio zitazungumza kesho akhera na hakuna shahidi ambaye kwamba unakukinaisha kama nafsi yako mwenyewe ujishuhudie mwenyewe bila hapo utaridhia utakusema kweli mimi sijadhulumiwa kuliko kuja mtu mwingine aweza kusema pengine amekuonea kitu fulani lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala atafunga mdomo aambie viungo shuhudieni mkono utasema siku fulani huwa alinitumia mimi kujepa alinitumia mimi kufanya nini maguu atasema siku fulani alinitumia mimi kwenda mahali fulani kufanya kadha kadha kadha wahaka kila kiungo kitashuhudia lidhalika fi sahihi muslim amepokea muslim kwenye sahihi والنسائي kwenye sunan wa ibn abi hatim fi tafsir an anas ibn malik radiyallahu anhu qala asema anas كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه nasema Anas tulikuwa sisi masahaba tumekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka mtume mpaka magego ya nyuma yakaonekana kwa kucheka thumma qal kisha mtume akasema atadhuruna mimma adhak mwajua nimechekea nimecheka kwa jambo gani auliza masahaba mwajua kwa nini nimecheka qulna ana sasema tukasema Allahu wa rasuluhu a'lam Allah na mtume wake ajua zaidi sisi hatujui mchekea nini qala mtume akawaambia min mujadalati al-abdi rabbahu yawm al-qiyamah lilonichekesha hivi ni mjadala utakaotokea baina ya mja kumjadili Mola wake kesho hilo ndio limelichekesha mpaka mimi nikaonekana upi atauelezea sikiliza mjadala wenyewe <clears throat> yaqul Allah atamwambia eh, atasema mja ule mja atasema rabbi ewe Mola wangu alam tujirni min adh-dhulm si wewe ulinikinga mimi na kudhulumu ulinikataza dhulma na ukahutaki mimi nifanye dhulma ehe amwambia Allah fayaqul Allah amwambia bala kwa nini mimi nilikukataza dhulma nikakukinga usidhulumu sasa fayaqulu yule mtu aseme la ujizu ala nafsi illa shahidun minni ule mja sasa mola ikiwa basi leo atakunihukumu mimi nimemdhulumu mtu sitakubali shahidi isipokuwa anayetoka kwenye nafsi yangu maana mashahidi wengine wanaweza kuja hapa wakanifanyia mambo fulani eh sasa amwambia Allah ikiwa utanisimamisha na kesi ya kudhulumu shahidi utakaoniletea niletee kutoka nafsi yangu tu sitaki shahidi mwingine mambo ya kushangaza طيب Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia fayaqulu Allah akamwambia kafa binafsika alyawma alayka hasiba sawa leo nimekufa nafsi yako jihesabu mwenyewe itatosheleza ushahidi wa nafsi yako wabil kiramil kutabi shuhuda na wale malaika waliosajili zile amali ndio watakuwa mashahidi ya ile hesabu yako jihesabu mwenyewe kupitia viungo vyako na hawa malaika wanatazama Allah asema fayakhtimu ala fihi mtume asema fayukhtamu ala fihi atafungwa mdomo wake fayuqalu liarkanihi ziambiwe viungo vyake vyote intiqi semeni sio hutaki shahidi wa kando atakashahidi kutoka mwili wako Allah ataufunga mdomo wake huna ruhusa kusema kisha ambie viungo vyote semeni ya huyu bwana fatamtiqu bi'amalihi litaeleza vile viungo vyake amali zake zote thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam kisha ataachiliwa mdomo wake aseme ambaye hasema sasa ushahidi ushatoa ndani ya nafsi yako umejitolea ushahidi akiachiliwa kusema alisema nini ndo ajabu wa mwanadamu akaruka akamwambia Allah bu'dan suhfa zipeleke mbali hizi ziungo zangu ziondoshe sitakuzisikiza faankunna kuntu ana unadhil au faankunna kuntu unadhil nyinyi nyinyi ndio walikuwa wale usiwataki yani hakutarajia kwamba vile viungo vitashuhudia dhulma alizofanya yeye sasa alipoona kwamba yeye akikataa mashahidi wengine hakuna shahidi aliyobakia isipokuwa nafsi yake akaona labda vile viungo vyake vitashuhudia alipoona mambo yamegeuka wale pia mikono na miguu imesema akamwambia sokan ondokeni niondokeni ambia Allah epushie hizi niepushie zende zake kwa nini asema fa an kunna kuntu nadhil mimi nyinyi ndio nilikuwa na nyinyi duniani sina haja na nyinyi mnishuhudie leo nyinyi ni mahasimu wangu alafu mnishuhudia na mwanzo aliwaomba yeye mashahidi hao ndio mtume asema nikacheka mpaka meno kwa sababu yeye ndio aliomba ushahidi utoke nafsi yake alipopewa ushahidi kwa nafsi yake aliukataa ushahidi huo lidhalika asema mtume sallallahu alaihi wasallam ili ni jambo lilomfanya yeye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 kutia huruma sana nao ni nani nao ni mutakabbiru ni wale ambao kwamba wana kibri hawataki haki kibri haimaanishi mtu ana pesa dharau wenzake ah kibri ni mtu alokata haki haitaki tu na aijua huyo ndo mutakabbir kisheria asema mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hii hadithi aliyopokea imamu Ahmad fi musnadih والترمذي في جامع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع يحشر المتكبرون يوم القيامة وتففلي ولي وني كبر سيكو القيامة أمثال الذر mfano wa vidudu vidogo hasharat eh vidudu vidogo vya kutambaa kwenye ardhi watafufuliwa kama hayo subhanallah eh ha hawa uzito wa isiku kiasi gani yule mwenye mwili sawa sawa yuaoga kwa majasho haya huyu maskini atafufuliwa hivi vipi atakuwa hali yake waliyadu billah mfano wa dhar kidudu cha kutambaa kwenye ardhi si yeye hapa likitembea hivi kule atatokea hivi hapo aljazao min jinsi alamal kisha bado asema mbele mtume صلى الله عليه fi surati nas ni mdudu lakini ana sura ya mtu yani kila mtu atamtambua ah yule ni fulani hata kama yuwatambaa kama mdudu lakini ana sura ya mtu katika sura ya mtu ya'luhum kulla shay'in min as-sagharih itakuwa juu yao kila kilichokuwa kidogo duniani waliokuwa wadogo wote watakuwa juu yake na watoevu watakuwa juu yake hatta yadkhula sijnan fi jahannam mpaka ende aingie sehemu ya dhiki ya moto jahannam sijin ni mahali pa dhiki ukiingizwa ita sijin sasa ndani ya moto wa jahannam hawatowekwa kwenye varanda wewe pengine upumbaza ile harara ah, ah kule ndani ya moto kuna sehemu ya dhiki nani kule atashindiliwa kule Allahu akbar eh? adhabu juu ya adhabu kisha baada hapo yuqalu lahu asema mtume hiyo sehemu atakuwekwa mtakabiri ndani ya moto inaitwa nini yuqalu lahu bulas hiyo sehemu inaitwa bulas hiyo sehemu hii ni sehemu iko ndani ya moto wa jahannam ya dhiki ya kuangia hawa mutakabbirun yaitwa bulas fata'aluhum narul anyar wafinikwe na milimi ya moto na moto yusqa alafu yusqauna min tinatil khabal usarat ahli an-nar wal iyad billah na maji yao yatakuwa ni ile usara uchafu wale watu motoni kitoka ndio atakuwa kipo Allah eh? ayuha alahibba kibri ni kitu kibaya kibri kitamfanya mwanadamu awe hali mbaya sana kesho akhi yani hata ndani ya moto huweke kwenye maranda ni mahali ndani huko chokomea kwa dhiki la shaka hii ya kumfanya mwanadamu awe ni mwenye kuzingatia mwisho kabisa tamaliza na maukifu ambayo kwamba pia yenye kushtusha tashtusha umma mzima nayo ni annafu fi sur itakapovuziwa ile parapanda watu wote yusakun watapomoka watapomoka kisha wakiinuka Allah atakapowafufua <clears throat> ndo waende mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakahesabiwe mawqif kama hii ya as-sur an-nafkh fi sur ni mawqif ukisikia hadithi zake pia itakushtusha kiasi mtume alivyoisifu kwanza alielezea kwenye hadithi as-sur al-qarn alieleza kwenye hadithi as-sur al-qarn huwa ni pembe inaviviwa روى الإمام الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema mtume sallallahu alaihi wasallam inna tarafa sahibi sur hakika nta ya kuvivia kwenye ile parapanda mundhu bihi kutoka akilisha yule malaika wa kuvivia mustaiddun yuko tayari yamdhuru nahwa al anatazama arsh ameiweka mdomoni anatazama arsh mahafata an yu'mara qabla an yartadda ilayhi tarf aogopa lao ataangalia chini amri toke kuvivia akose kuvivia kwa ile wakati wake Allah eh? yani toka aumbwe hu malaika ameiweka mdomoni huko hivi asubiri amri kutoka kwa Allah ndio yatazama arshi tu hivi apepesi wengine lao kipepesa amri za kutoka sione lidhalika amekaa yatazama arshi hivi asubiri Allah subhanahu wa ta'ala amwamrishe avivie kisha mwisho wa hadithi akasema kaanna ainaihi kaukabani durriyani kana kwamba macho yake ni nyota zinazong'aa yani macho yake yamng'ara kama nyota macho mazuri ya yanang'ara hilo sifa ya macho ya malaika mwenye kuridhia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam kutufunza hauli hii akasema kaifa an'amu vipi nitastarehe vipi nitaneemeka duniani waqad iltaqama sahibul qarni alqarna na yule malaika wa kuvivia ameitia mdomoni ile pembe wa hatta wa hana jabhatahu na ameinamisha bapa lake la uso wa asgha sam'ahu na ametega masikio yake yantadhiru an yumara angojea kuamrishwa an yamfuka ila dhikri mtume anasema vipi nitastarehe nineemeke duniani na malaika huyu toka umbo yuko tayari yasubiri kuvuvia watu wote wafe alafu wafufuliwe na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha alahibba haya ni kwa mukhtasar sana kuhusu ahwali yaum alqiyamah la shaka hali kama hizi zinao dawa yake ndo hizo hutuba zinazokuja tutakuja kutaja mambo gani lau utayafanya hapa duniani yatakuokoa na mambo kama haya ukao wenzako wewe Allah amekuokoa kuna mambo mpaka uyafanye ndio upate najah zaitwa mujibat najah mujibat an-najah yawm al-ahwal yawm al-qiyamah mambo yatakuletea kuokoka utahepa hizi vitu vyote insha Allah hutuba zinazokuja tutakuja kuangalia mujibati naja min hada leo mambo gani la ukiyafanya Allah atakuokoa kesho